Մոդուլ տուն ծրագիրը մշակել են բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամն ու քաղաքաշինության նախարարությունը։ Պատերազմից հետո տեղահանված ընտանիքներին բնակարանով ապահովելը Արցախի հիմնախնդիրներից է, որը կարող է լուծվել նաեւ այս ծրագրի հաջողման շնորհիվ, ասում է հիմնադրամի ներկայացուցիչ Բելա Սարգսյանը։ Դա շրջանակի վրա հիմնված մասերով հավաքվող տուն է, որը հիմնականում լինում է փայտից, ինչպես կարող ենք արդեն ներկա պահի դրությամբ հաջողությամբ նկատել Արցախի տարբեր շրջաններում, նույնիսկ Ստեփանակերտ քաղաքում ունենք նմանատիպ կառուցվող տներ եւ դրանց արագ հավաքման եւ արագ կառուցման հնարավորությունը մեզ ավելի մոտ ժամանակներում հնարավորություն կտա մեր տեղահանված հայրենակիցներին ապահովել տներով Մոդուլ տունը Հայաստանում չի արտադրվում, այն պետք է ներմուծել արտասահմանյան երկրներից, այդ իսկ պատճառով այն հիմնադրամի միակ ծրագիրն է, որի համար սահմանված գումար չկա, այսինքն ներդրողները գումարի փոխարեն ուղարկելու են մոդուլ տան հավաքածուն։ Թե քանի տուն ձեռք կբերեն մարաթոնից հետո Բելա Սարգսյանը չգիտի, բայց թեկուզ մեկ տեղահանված ընտանիք բնակարանով ապահովելու դեպքում էլ ծրագիրը կհամարեն հաջողված, իսկ թե որտեղ են տեղադրելու մոդուլ տները եւս հայտնի չէ։ Նշեմ, որ հստակ չունենք տեղանք, որտեղ որ դրանք հավաքվելու են, այսինքն կարող է մի քանի տուն հավաքվեն մի շրջանում, մի քանիսը մյուս շրջանում, այսինքն այն տեղերում, որտեղ որ հնարավորություն կա բնակ ֆոնդը ընդլայնելու եւ կան համապատասխան ռեսուրսներ։ Հաստատ է մի բան, Ստեփանակերտի բնակվոնդի ծանրաբեռնվածության պատճառով մոդուլ տները մայրաքաղաքում չեն տեղադրվելու, հիմնականում գյուղական համայնքներում, մասամբ էլ մայրաքաղաքի արվարձաններում, իսկ թե ովքեր կլինեն շահառուները, մանրամասնում է Բելա Սարգսյանը։ Քանի որ Ստեփանակերտ քաղաքում կառուցվող բնակարանները տրվելու են քաղաքի բնակիչներին, տեղահանված մեր հայրենակիցներին, այդ իսկ պատճառով մեր ուղղությունը ավելի շատ դեպի յուղացիներին է ուղղված, այսինքն նրանց բնակարանով տնով ապահովելն է։ Եվ քանի որ յուղացին ինքը միշտ հակում եւ սեր ունի հողի հետ աշխատելու, նրանց տնով ապահովելը ավելի հարմար կլինի, քանի որ որտեղ որ տեղադրվի այդ մոդուլ տունը, նա կունենա իր love. մերձակա հողատարածքը, որտեղ մեր գյուղացիները կարող է շարունակել հողի հետ իրենց աշխատանքը։ Հիմնադրամը մոդուլ տների համար մի քանի նախագիծ է ներկայացրել՝ երկուսենյակից մինչև երկհարկանի տուն։ Այն տեղադրվելու է գետնից մի քանի սանտիմետր բարձրություն ունեցող ամրակների վրա։ Տները ջրակայուն ու ապահով են։ Բնականաբար չեն կարող համեմատել դա քարից պատրաստված շինությունների հետ, սակայն ամենից առաջին առավելությունը, որ դա ունի, դա նրա մոդուլ տան արագ պատրաստ պատրաստման կառուցման առավելությունն է։ Սակայն հայտը համապատասխան մշակման արդյունքում նաև ջերմության պահպանման առավելություններ ունի։ Այսինքն համապատասխան մշակումը պետք է անցած լինի, այսինքն պետք է լինի որակով, համապատասխան բոլոր ստանդարտներով անցած, որ เป զի նրա ապահովությունը բավականին բարձր մակարդակի լինի ու մարդկանց համար այդ մոդուլ տներում ապրելը ոչ թե խնդիրներ առաջացնի, այլ իրոք նրանց բնակարանի կացության խնդիրը լուծի։ Նախքան հերոստամարաթոնի մեկնարկն արդեն երկու ծրագիր ֆինանսավորվել է՝ ճագարաբուծության բիզնես ծրագիրն ու անունս Արցախը նվիրաբերության ծրագիրը։ Բելլա Սարգսյանն ասում է, որ ծրագրի հնարավոր շահառուներն այժմ սպասում են դեկտեմբերի 10-ին ընտանեկան պայմանները բարելավելու հույսով։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։